այնց մի հատ երազանք էր, որ պետք է իրականացնեի կապ չունի որտեղ, բայց Ես ընտրել եմ, որ քաղաք Ստեփանակերտում պիտի լինի։ Կոկտեյլներից, խմիչներից հենց մոտիկ տեղա մեր քաղաք Ստեփանակերտում ամենաառաջին թաղամասներից մեկը Էդի Թումանյան թաղամասն է։ Հենց ցելս եղել է, որ այս Թումանյան փողոցի վրա իմ մտածած բանս բացեմ։ Անունը Kia Old Town, այս թաղամասը ինքը հին թաղամասներից է Old Town, քաղաքի ամենայն տոչքաներից մեկն է։ Եվ ընկերների օգնությամբ մի հատ գույք օրինակ մի ընկերն ա բերել, մի հատ գույք մյուս ընկերն ա բերել, մյուս գույքը հարազատներս են բերել։ Ընկերների ընտանիքի օգնությամբ եկել եմ հասել այս կատեգորիան եւ բացել։ Երազանքի անկյունը խաղաղ պայմաններում գործեց ընդամենը 4 ամիս։ Արդյոք պատերազմի ժամանակ մտածում էր Old Town-ի մասին, այսպես է պատասխանում։ Մինչև պատերազմը 4 ամիս, հետո պատերազմ հունիսի 1-ին 20 թվականին 20 թվականի հունիսի 1-ին եւ այնց 4 ամիս աշխատել ենք եւ սկսվեց պատերազմը հենց պատերազմի այդ ընթացքում չէ, չէ մտածել, կապ չուներ իմ համար այդպես սրճարան, չգիտեմ ինչ կաստեղ ինչ ունեմ, դրա մասին вообще չէի մտածում, իսկ մտածում էի իմ փողոց պաշտպանել։ Ամեն 24 տարեկան է, բայց արդեն մասնակցել է երկու պատերազմների։ Լավ է հիշում երկուսն էլ, բայց անսպասելիության առումով 44-օրյա պատերազմն է առանձնացնում։ Ճիշտն ասած, այս պատերազմը իմ երկրորդ պատերազմն է։ Առաջի պատերազմը 16 թվականի քարոյա պատերազմն էր։ Այդ ժամանակ ես ծառայում էի հադրութում, ոնց որ սկսվեց արդեն ոնց մի քիչ իմանում է ինչ պիտի անեի, ոնց պետք է ապահեի ինձ։ Անսպասելի սկսվավ։ 6 ամիս ես Հայաստանում էի սովորում մասնագիտությունով տանկիստ եւ 6 ամսից հետո եկանք հադրուտ հենց քաղաքը նրանից հետո 3 ամիս անցավ արդեն ապրելի պատերազմից կարոյա պատերազմը մենք դուրս ենք եկել դեպի մեր դիրքերը, իջել ենք դիրքեր եւ ընդդեղից մինչև ծառայության վերջ ենք բարձրացել դեպի հադուտ։ Ինչ շատ հազվադեպ պատճառներով պետքա բարձրանանք, օրինակ արդեն Սիվանդանն է բնության գրում կամ տենց խրախուսանք Պատերազմի մասին լսելու առաջին պահից արդեն պատրաստ էր ծառայության։ Ապրելով պատերազմող երկրում ներքուրս միշտ զգում էր պատերազմի վտանգը, բայց այսքան լայնամասշտաբ չէր պատկերացնում։ Մինչև կզանգեին զինկոմիսարիատից արդեն կամավորագրվել էր։ Ոնց որ սկսվավ առաջինը այտենց ասացին, որ պետքա գնանք արդեն։ Եվ ճանապարհին ես արդեն ճանապարհին էի, որ գնայի գրանցվեի, որ որպես որ կամավոր դեր որպես մոբ գնային, իրանք զանգում են զին կոմիսարիատի զանգում եւ ասում են որ խնդրում ենք նայեք այնալ էս ինչ չես ինչ հասցեով 10 ինչ եմ ուզում ասել եւ գնացի ոչ մի գրանցվեցի իմ գրանցված տեղը գնացի տեղ մացից մենք գնացել ենք ստեղից ճանապարհվել ենք Ասկերան, Ասկերանի շրջան։ Դեղ մի քանի օր մնացել ենք եւ դեղից մենք հրաման ենք ստացել, որ պետքա գնանք Մադաղիս։ Մեր հրամանները մի քիչ ուրիշ էին, որովհետեւ մենք BMP-ն, չգիտեմ ոնց հայերեն, BMP-ի դիսանտ էինք։ Մենք հարցակում էինք եւ գնացինք Մադաղես, այնց ավելի կոնկրետ չեմ ուզում պատմեմ։ Շատ ցավալի բան է։ Ժամկետային զինծառայությունն անց է կացրել հադրութում, ուստի չի կարող մոռանալ հայկական հադրութը, որը հիմա բռնազավթված է։ Սա տեսարաններն են դեղի հադրութի շրջանին են։ Շատ ցավոտ է, որ հիմա մեր մեր ձեռը չի։ Եթե պետք է մնա մերը, հենց մի քանի հատնել ավելանար։ Պատերազմի վերջն այսպեսին չէր պատկերացնում, բայց երջանիկ է նրանով, որ Ստեփանագերտում եւ Արցախի հայկական մնացած քաղաքներում եւ գյուղերում մարդիկ նորից յանք են ստեղծում, լույսեր են վառվում տներում եւ ժամանակին հետ պատերազմական խավարը ցրվել է։ Եվ արդեն կարեւոր ներդրումներ է կատարում երկրորդ սրճարան Նեվացում։ Պետք է համակերպենք այս կյանքին, հա, ռիսկային է, մի քիչ շատ են մոտիկ, բայց ինչ արած, պետք է ստեղապեմ տենց ինչ մնացել է, դա պետք է զարգացնենք, պետք է համախմբվենք, շատ ծրագիրներ կա, որ պետք է ստեղ իրականացնենք։ Այս սրճարանով այդ չեմ բավարարում։ Օրինակ, հատ օրինակ բերեմ դեկտեմբերի 1-ին 21 թվականի էս բացվում է իմ նոր ռեստորանը ելի քաղաք Ստեփանակերտում։ Ավելի մեծ, ավելի խոանոցը շատ, կոկտեյլները շատ, ավելի թազա բաներ կարակտենակ։ Բացվելիք սրճարանը ռիցերը գտնվում է ազատամարտիկների վրա։ Բորիսը վստահ է, այն տակուկ անկյուն է լինելու նոր համերի, բույրերի, արտասահմանյան ճաշատեսակների սիրահարների համար։ Ռեստորանային բիզնեսում պրպտուն միտքը կարևոր է, բացատրում է, որտեղից է առաջացել սրճարանի անունը կոչվելու է Ռից, Ռիցը խի ենք ընտրել այդ անունը, դեղ աշխարհում Ֆրանսիայում մի հատ կոկտեյլ կա, որ ինքը ստացել է որպես Forbes-ի հետ Նյու-Յորքի ամենաթանկանոց կոկտեյլը, ինքը պատրաստել են Hemingway pub-ում։ Իր գինը 570 դոլար էր մեր մոտ էլի տալու ենք այդ կոկտեյլը, բայց ավելի էժան, քանի որ մենակ մի բան է տարբերվում, դեղ կոնյակ կա, որ 62 թվականին են պատրաստել, մեր նույն կոնյակից ճարել ենք, բայց 85 84 թվականների Բորիսն առանձնացնում է այնպիսի խնդիրներ, որոնք հիմա առկա են Արցախի սպասարկման ոլորտում։ Իր առաջին Old Town անկյունն առանձնացնում է հենց նրանով, որ փոքրինչ լրացրել է այդ բացը։ Բացատեր միջնա ոչ թե չկա Արցախում, կա, բայց մեզ չի երեկում շփում է մարդկանց եւ պերսոնալի եւ հաճախորդի մենք ինչ չենք տարբերվելու, բայց դանով առավ, որ կարող նստենք հաջախորդից, սկսենք շփվելը։ Շփումը շատ է պատասխան։ Նոր ընկերներ ձեզ բերել, նոր ծանոթություն ծանոթություն ձեզ բերել դրանով առավել որ կարան մարտիկան շփվեն նոր մարդկանց կարան հաճախորդ հաճախորդի հետ կարողա ծանոթանա հա- որպես ընկերան եւ հետպատերազմական երեկոները առանձնանում են նախապատերազմականից։ Մարդկաց տրամադրությունն է փոխվել։ Բացի դրանից պատերազմից հետո մոտ 1 ամիս, քանի որ քաղաքում Ստեփանակերտում չկային աղջիկներ, բոլորը ռիսկ չէին անում, որ կան, ոչ ռիսկի վերադառնամ դեկան այդ ժամանակահատվածում ասաճանումս լինում էին տղաներ բայց մինչե պատերազմը եւ օլտանում եւ որից բացվում կենի արդեն ուրիշ մակարդակա որ կա հարասանտանիքի հետ գնաս, ընկերների հետ գնաս հավաքվես։ Իսկ Old Town-ում մեկ ամիս տենց աղջիկեր չկային մարդիկ մտածում էին, որ կարան ազատ մի բանի մեջ ներդրեն, այստեղ կարան գան մարդկանց հետ զրուցանեն գործընկերների, բիզնես պարտներների հետ։ Հիմա արդեն քիչ եմ նկատում այդ բիզնես զրույցները, այտենց ավելի կոնկրետ բայց կամաց կամաց արդեն վերադառնում։ Վերջին օրերին երեկոները նորից պատերազմի շնչով էին դաժե կլիենտներս գալիս էին, հաճախորդները գալիս էին նստած, սպասում էին այնպես մի բան, մի մի զանգի էին սպասում, որ գնան հասնեն Հայաստանի Սյունիքի մարզ։ Ու թեև անորոշ ու դժվարին օրեր ենք ապրում, Բորիսն իր հստակ քայլերն է անում ներդրումներ, գոնը հիմա իր հայրենակիցների բաց սահմաններով երկրների համերն ու ապրումները փոխանցելու համար։ Ինչքան շատ բաց ենք տես տեղերի, ավելի շատը ասենց ասեմ, հա, ռիսկային է, բայց շատ զբաղվում եմ, որ մի քիչ ուրիշ այլ երկրի ակացիներ կան այդտեղ։ Չգիտեմ, ժորնալիստներ կապ չունի։ Հյուր, տուրիստ գա, ասնի, մի հատ տենա։ Իսկ այսօր Արցախում ապրող երիտասարդին այսպեսին է պատկերացնում։ Նպատակասլաց ու ավելի ամուր պետքա պակվի, ավելի խտանան, բրունցքը պետքա սկմեն ու առաջ գնա ամեն ձև։ Կապ չունի, ամեն մարդ իրաճակատագիր ունի, տարբեր ոլորտներում պետքա առաջ գնա։ Մեր կողքին երկու պատերազմի մասնակից եւ իր երկրորդ սրճարանի բացմանը պատրաստվող Բորիս Գոնչարովն էր։